Un šis ir tāds svētku, eh, svētku noskaņās un, un, un, um, un svētku, tas ir domāts eh, Ziemassvētku, jeb Kristus dzimšanas svētku noskaņās. Un gribas tad arī nedaudz tādā vieglākā formā par to, kāpēc jāsvin un kā vislabāk var svinēt Ziemassvētkus. Es saprotu, ka tas izklausās kā tāds pašsaprotami, nu kā, kā uz baznīcu jāaiziet un, un pēc tam varbūt tās kūču vakars, un pēc tam varbūt tās vēl kādas dāvanas un tādas lietas. Bet vai tas tiešām ir viss, eh, ko mēs esam aicināti darīt svētkos? Nu, tad tā. Kāpēc jāsvin svētki? Kāpēc jāsvin Ziemassvētki? Tieši tāpēc arī jāsvin. <clears throat> Jā, jo, jo mums latviešiem Ziemassvētki tie ir tādi izteikti ģimenes svētki. Ja, kad visa ģimene, visi, visi sanāk kopā, sabrauc kopā, lai svinētu Un lai svinētu svētkus nevis nu, tā, kā var būt piemēram Jāņos, kam var būt vairāk tāds laicīgs raksturs, bet šie, šie ir patiešām ar tādu garīgu pieskaņu, ja, kad, kad sākam svētku vakariņas ar lūkšanu, ar oblāšu laušanu. Un 2000. Eh, gadu sākumā man bija iespēja būt Izrēlā, un mēs nakšņojām Jeruzalemes viesnīcā. Tas bija piekdienas vakars, kad iestājas sabats. Un tad, kad mēs atnācām uz, uz uh, viesnīcas sēdamzāli uz vakariņām, tad mums bija atvēlēta tikai maza, maza šīs telpas daļiņa, stūrītis viens. Pārējais bija ar tādiem nodalīts ar širmiem, ja, un, un uh, tur atkal aiz tā varēja redzēt, ja, kā ir saklāti galdi, ortodoksāliem jūdiem, kas ir atbraukuši uz Jeruzalemi svinēt sabatu. Un, eh, ja mums bija tāds zviedru galds, tad viņiem tās bija vakariņas klātas pie galdiem, uz kuriem dega sveces, un, un katra ģimene jā, atsevišķi pie galdiņa, un viņi sāk ar, ar to pašu lūkšanu, jā, ar psalmu dziedāšanu, un tās vakariņas viņiem ilga līdz, līdz vēlē naktī. Eh, kāpēc es to visu stāstu? Jo šis skats, ko es ieraudzīju, tas bija ļoti aizkustinošs. Un viņš patiešām man atgādināja mūsu Ziemassvētkus. Bet eh, tepat laikā, nu, uz to visu redzot, tādu, tādu labu, labu, labu skaudību, es tā iedomājos, ja tādus Ziemassvētkus mēs svinētu kā ebreji katru piekdienas vakaru, tad laikam būtu skaidrs, kāpēc šī tauta ir tik ļoti ar stiprām saknēm kur ir šīs ģimeniskās saites ļoti spēcīgas, radu saites. Ja? Un kāpēc šī tauta vispār ir tik, tik ļoti stipra, ja tā var teikt? Ja? Kā mums, varbūt latviešiem, īpaši mūsdienās, visvairāk arī pietrūkst. Ja? Un tas ir tāpēc, mm, tas ir, tieši ir, tā svinēšana. Tā, tā ir svinēšana, tā ir sanākšana kopā, tā ir visa ģimene, kas, kas arī sāk šo, šo, šo svētku mīlestību, kopīgo mīlestību ar maizes laušanu un lūkšanu. Jā tāda būšana kopā, principā. Jā. Un, un, un tas ir tā, ir, nu, tā kā Ziemassvētku arī būtība būt jā. kopā. Ja? Jā. Kā tā tas, es to redzu. Nu, jā. A, kā tas izpaužas draudzē tādā gadījumā? Jo draudzē taču varētu kaut ko tādu uztaisīt, vai, vai kā ir? <laughs> jā, nav viegls jautājums. Nav viegls jautājums jā. Uh, nu, kaut kas līdzīgs varētu teikt, nu, tā ir pulcēšanās svēto misiju. Tā varētu būt. Ja. Uh, ko gribētos, varbūt, nu, kā es redzu, un mums pilsētas draudzē mm, ir cilvēki, kas, kas uzskata par vajadzīgu, par pienākumu piedalīties svētā misē. Uh, ir, ir, ir, ir daļa cilvēku, kas ir tāds stabils pulks, kuri, kuri nāk darbdienās. Uh, ir tādi, kuri nu, ievēro šo bausli, piedalīties svētā misē tikai svētdienās un svētku dienās. Paldies arī par to viņam, viņi ievēro šo šo likumu un tradīciju. Eh, bet tāpat laikā mēs esam mēģinājuši, piemēram, veidot tādas agapes, draugus vakarus, eh, sanāksmu nu kopā uz teijas dzeršanu un tā tālāk. Eh, tas negūst īpaši lielu atsaucību. Un, un ir priekšstats, kāpēc? Grūti pateikt. Mm. Ļoti grūti. Jā. Jo, jo nu, daudziem ir šī attieksme, ja, kad, kad uh, Viņi, viņi atnāk, izdara savu minimāli, kas no viņiem tiek prasīts, un viņi aiziet. Un viņi varbūt nejūt šo piederību izteikti draudzēji, kopienai. Viņus tas apmierina, viņi arī nevēlas kaut kā tuvāk iepazīt, iedraudzēties, pie, būt piesaistītam. Ja, diemžēl. Ja. Mm. To es, to es norakstītu uz, varbūt, uz mūsu tādu mūsdienu patērētāju domāšanu. Ja. Bet, bet tas arī nav tā ļoti nu, vienkārši. Nu, tā ir patērētāja mentalitāte, Jā. un līdz ar to nevaru sagaidīt, kad būtu tāda iesaistīšanās. Bet, Bet tajā pašā laikā, tur nezinu, sporta aktivitātes vai vēl kaut kādas izklaidējošās aktivitātes, var redzēt, cilvēki gatavojas, viņi iet un bariem dodas uz tādām lietām. Uh, Taisnība, jā. Un, un šeit atkal tā kā. Šeit, jā, un grūti pateikt, nu, nu mēs vēl taustāmies. Mēs esam jauni draugi jau un, un, un, un, un, un vēl, vēl, vēl esam ceļā bet, uz to, nu, lai pieredze, cik jau ir 25 gadi prieskarībā vai cik jau Jā, bet tā pieredze bija savādāka. Man līdz tam bija, bija izteikti lauku draudzi. Uh mhm, -huh, mhm. Tagad atkal tā ir pilsēta. Ja. Un, un, un, un nu, te ir lielas krasas atšķirības. A, ko var darīt? Ir, e, es domāju, e, ko varētu darīt. Nu, es tā izaicinu, jo tā ir problēma ne tikai šeit, bet arī daudz vietā. Um, idejas ir daudz un, un, un, un dažādas. Uh, nu, pēdējais, ko mēs esam nonākuši līdz secinājumam, ka laikam, būtu prātīgāk veikt um, kaut kādu aptauju anketēšanu. Uh, kur cilvēki izsaka savus viedokļus, savu ierosinājumu, kā viņi redz, kā, ko viņi vēlētos, ko viņi grib no draudzes un, un, un, un, un baznīcas. Bet lai tās arī atbildes būtu, nu, tie, kas uz viņām atbild, jā, ar tādu pilnu atbildību, ka es ne tikai ierosinu vai skats no malas, jā, bet tas nozīmē, ka es reāli arī iesaistos. Jā. Nu, pagaidām mēs Ehm, mums ir plānots ar jauno gadu to sākt darīt. Jā, ah, à, tikai, nē, ja? Bija sinodalitāte, jā. bija iesaistīšanās tajā procesā, jo tas jau bija Arī, savā ziņā tā jā. kā mēģinājums iesaistīt. Un... <laughs> nu, jā, <laughs> tā, ar tādu <laughs> mani. Bet, eh, nē, kāpēc es arī to saku? Nu, eh, viens man šķiet, tā ir laba doma. Bet tad es tā skatos, bija šī modalitāte un tā iesaistīšanās mūsu variantā šeit Latvijā. Nu, bija kāda bija, kur varēja, kur nevarēja, kur gribēja, kur negribēja. Nu, nu, nu kā, pie, tā, kā pie cilvēkiem, teiksim tā. Ne? Un, un, un tad es tā pie sevis domāju, jo e, es esmu mēģinājis kaut ko arī tādu, vēl kad Liepājā sāku kalpošanu, bet ne tikai Liepājā, tagad arī Rīgā, ne draudžu formātā, citos formātos. Tā kā, nu, noskaidrosim, ko tad grib un kā grib, un, un mēģināsim tā kā kopā darīt. Un tad tu tā saproti, jā, bet pat arī to īsti tādu ankitāciju nesaprotā priekš, kam man bez mazveids sajūta ir tāda, es gaidu, lai tas priesteris tad man pasaka, jā. lai viņš jā. izklaidē mani un lai jā. viņš tad izdara jā. visu, kad es uz urā tur jā, jā, dotos. Jā, beigās nav vairs atbildība tikai uz priesteri. Jā, jā. Mums arī daudz ir tādas iniciatīvas, ja, ka mēs gribam, mums vajag, mēs vajag to, to, to, un beigās tad, kad ir jādara, mm Es saprotu, ka es palieku viens. Un tad man atkal šis ieslēdzas, ja? vai, vai man to vienam vajag. Ja? Es saprotu, ka es varu uzņemties par daudz, un es netikšu ar to galā. Ja? Un tāpēc, nu, ņemot vērā arī pieredzi un kaut kādu arī dzīves briedumu, es saprotu, ka man jāuzliek sevi uz bremzēm. Ja? Un tad, kad es sāku bremzēt, tad atkal saņemu pārmetumus, bet nu, kāpēc? Ja? Mēs, mēs gribam to, mēs gribam to, bet gribam to, bet, bet, bet tu visu ņem un nobremzē. Ja? Tā nav. Ja? Es, es dodu zaļo gaismu visam, jebkura iniciatīva ir atbalstāma un laba, ja? bet, bet lūdzu, daram to kopā. Ja? Jā, nu tas ir būtiski, lai nu, kopā tas būtu. Ne? Jā, nu, otrs um, tāds, tāds um, jauna pieredze, varbūt pozitīva, ko, ko mēs šeit draudzē piedzīvojam, ir tas, ka mums um, tika atvērta labā gana skoliņa pašiem mazākajiem. Mhm. Un uh, atnāca ģimenes ar saviem maziem bērniņiem. Uh, sākums bija varbūt grūts, bija jāceļas un vasaras. Un, un, un nu, darbdienās bērnās skola, ja, un svētdienās atkal <laughs> svētdienas skola. Ja. Bet, bet no nu, skolotājs ir tik jauks un tās notarbības tik aizraujošas, ka bērni tā nāk ar lielāko prieku. Līdzināk vecāki, Un, un, nu, lai vecākiem kaut kā īsinātu šo laiku, kamēr nu, viņi gaida uh, nodarbības bērniem noslēgumu, tad mums, mums ir katehēzes arī ar vecākiem. Uh, esam, esam sadraudzējušies. Es saprotu, ka mums veidojas tāds jauns, jauns uh, kodols. Un viņš ir krasi atšķirīgs no kaut kāda pastāvošā draudzes vai ticīgo modeļa. Ja, kad tie ir jauni pienācēji, mm, viņi, viņi, viņi pavisam savādāk skatās uz lietām. Viņos nav kaut kāda šīs, mm, es pat nezinu, kā to nosaukt. Uh, kas, kas varbūt tādiem, tādiem iesīkstējušiem draugiem, ticīgiem. Ja? Eh, Zinām, vairāk kaut kāda varbūt liekulība piemīt. Ja? Eh, kad jā, nu mēs tādi visi laipni, smaidīgi un draudzīgi, ja? un, un ar iniciatīvām nākam, jā, bet tad, kad ir jādara, tad neviena nav. Ja? Eh, viņos nav šīs kaut kādas tādas. Um, Nu, viņa tā kā gatava. Jā, un, un, jā un, un viņa arī dara, un viņa ar, ar pilnu atbildību. Jā, un, un, un, un viņos ir šī, šī arī lielāka dedzība nekā mūsos, kas tādi kaut kādi esam jau apsūnojuši ja, vai iesūnojuši. Nu, tad, Tas nozīmē kaut kāda tāda kultūras nomaiņa, arī baznīcas draudzes dzīves kultūras jā, nomaiņa, jā. kur, kur Jā. Nevar ar vecajiem Taisnība. vairāk, vajag pilnīgi jaunu <laughs> stāstu. un, un, un patiesībā tas man dod tādu, tādu arī nu, cerības un, un enerģijas zirgsti. Es redzu, ka mums, mums ir nākotne, mums ir perspektīva, mums, mums, mums nu, es redzu šo attīstības vīziju. Ja, ja, ja tā nebūtu kaut kā godīgi teikšu, tad izskatās pesimistiski tas fons. <laughs> Vai ne? Nu, nu, tā jau ir. Uz Ziemassvētkiem droši vien optimistiskāk tikai tādēļ, ka vēl joprojām sanāk arī cilvēki cilvēku. Uh, jā, bet, bet es katru gadu atkārtojos. Līdz ar to tas optimisms nākošajai dienai arī sarūkēs. Viņš tā nav viena no tām. <laughs> Jā, jā, jā. jā, jā. Kaut gan nē, nu, tas arī ir, ir, ir, ir, ir forši un, un patīkami, ka cilvēki joprojām arī eh, šo svētku saista tādā reliģiskā aspektā, ja, ka, ka ir šis iekšējais sirds balss aicinājums, ja, arī Ziemassvētkos atnākt uz dievnumu, arī lieldienās ja, ehm, piedalīties ja, svētā misē. Un, un, un, un ļoti daudz arī patiešām izdara arī ģenerāli grēksūdzes un, un, un sagatavojas tam, lai cienīgi arī svētā misē varētu nākt pie dievkalda un, un, un, un, un vienoties ar Kristu. Ja? Eh, notiek arī šī tāda garīga sagatavošanās. Ja? Um, Jebkurā gadījumā tas, tas ir ļoti apsveic, apsveicami un patiesībā pat tas ir aizkustinoši. Ja? Bet eh, man tāds ķecerīgs jautājums ir par to, <laughs> nu, a, kāpēc cilvēkam tas būtu jādara. Jo daļa būs, protams, kas arī rādījumā arī klausīsies, kur ir tādi, varbūt tas eh, ir kāds, kurš ieslēdz un domā pie sevis, ka No skaisti, jā, bet tā, kāpēc man tas ir baidzīgs? Var atbildēt uz šādu jautājumu. Tas nav viegli. Domāju, bet... Tas nav viegli, bet, bet tas ir jāatbild arī katram pašam tad, mm -hmm. uz šo jautājumu. Jā. Jā, tev kāda ir atbilde? Kā man, priesterim, man, kurš stāvēs priekšā? Cilvēku? Man ir daudz atbildžu, jā, kā priesterim. Tāpēc, ka es esmu priesteris, tas ir mans tiešais pienākums, tas ir mans darbs. Man ir jādodas svētku dievkalpojums. Jā labākajā, augstākajā līmenī. Ja. Um, Pat nezinu, tālāk, vairāk ko minēt. <laughs> Darām tā, aizējām mazā muzikālā pauzītē, tad atgriezīsimies un turpināsim šo sarunu. Bet eh, jau nedaudz pavēršot citādāk, un kā tad vislabāk tos var nosvinēt, un kādas varbūt tās ir tās tradīcijas. Un, Un no kurienes viņas ir? Kā, to, nu, tagad, nu, kā cilvēkam, kurš varbūt tas meklē, kā šajā laikā, kur na, ir tik daudz dāvanu, tik daudz stresa par to, lai it kā sarīkotu to svētkus, bet ar līdz galam nesaņemot to, ko it kā sagaida no tiem svētkiem. Kā tad, ko darīt un kā svinēt, un kādas varbūt tās ir arī kristīgās, jeb katoliskās tradīcijas, iespējams, pat šeit no Latvijas puses, eh, kas varētu mm. būt kā iedvesmiņa arī eh, visiem radioklausītājiem. Bet tas pēc mazas muzikālas pauzītes. Ja, Amen! 心。 Sveicināti rādījumā arī klausītāji esam atpakaļ. Šeit es priesteris Jānis un kopā ar man šajā dienas katehēzē ir priesteris Aigars no Daugavpils Dieva žālsirdības baznīcas draudzes. Jauna draudze, eh, kas veidojas, ko eh, prāvas arī veido šeit principā. Un parunājām par draudzi un draudzes kaut kādām lietām, bet eh, gribas kā jau svētku noskaņā arī parunāt par to, kā tad svinēt šos svētkus, un kādas ir tradīcijas, un kas, kas būtu varbūt tās, tas labākais veids, kā nosvinēt šos svētkus? Ļoti labs jautājums. Jo mm, patreiz, eh, mm, nu, mēģinot atbildēt šo jautājumu, eh, tas jautājums ir aktuāls man pašam. Eh, esmu diezgan apjucis tādā visā <laughs> svētku gatavošanās jūklī. Uh, Un eh, viens, es zinu noteikti šīs senās tradīcijas, kas man ļoti simpatizē, un strauji ir ienākušas daudz un dažādas jaunas. Un, ja kādu brīdi es vēl mēģināju tā stingri pieturēties pie šīm vecajām tradīcijām, es saprotu, ka šis spiediens ar šīm jaunajām tradīcijām, ja, nu, viņš dara savu, un, un tu nevari no tā izbeigt. Bet ja. Eh, var paskaidrot, kādas ir tās atšķirības? Kāpēc man simpatizē vecās tradīcijas? Jo, piemēram, Latgalē, ja gatavoties Ziemassvētkiem, patiešām adventu uztvēra kā tādu gavēņa laiku, kā kluso laiku, kad, kad uh, Nenotika nekādi kultūras pasākumi, ja? nekādas ballītes, nekādas vakarēšanas. Ja? Kad patiešām cilvēki nu, tā gatavojās garīgi tam ar kavēšanu ar lūgšanām, uh, svētos misijas apmeklēšanai, Rorāta Pīsas baznīcā, uh, adventas dievkalpojumiem. Un, un tādas mm, baigās gatavošanās Ziemassvētkiem patiesībā nebija. Arī zemnieku sētā pat, pat tāpat eglītes rotāšana, tas, tas nebija ļoti izplatīti. Ja? Plus arī šīs Ziemassvētku tradīcijas, piemēram, kūču vakars. Ja? Tur nebija ne pupas, ne zirņa, cūkaņa kurīts. Ja? Jo 24. tā bija stingrā gavēņa diena. Mm. Kur nedrīkst lietot uzturā ne gaļas, ne pienēdienus. Ja? Un, un saimniecam bija, bija jādomā, ko tādu īpašu galdā celt. Ja? Un patiesībā ņemot vērā varbūt arī to, to nu, zinām, arī tādu pieticību un nabadzību, ja? viss bija gaužām vienkārši. Svētkus radīja tas, ka ģimenes nāk kopā, Šī patīk pablāšu laušana, kalada, ja, um, lūkšana. Uh, un, un tad pēc nostāstiem, ja tradicionālajā ēdienā, ja, kādi bija auzu ķīselis. Ja. Mm. Uh, ehm, pats, pats garšīgākais, laikam, bija vienkārši cepta balta maize, kas bija tikai svētkos. Ja, un, un, un to prata novērtēt. Ja? Un tas ir palicis atmiņā kā, kā lielākais gardums. Ja? Uh, tas ir kūčas. Ja? tas ir kāds ēviņu ķīsels, ļoti pieticīgi. Mm. Un tur ne, nebija ne izēšanās tādas, ja? ne, ne arī galvas lauzīšana, ja? kā apskriet visus veikalus un sapiet visus vajadzīgos cepešus svētkiem, ja? un, un našķis un tā tālāk. Mm, tā visa nebija. Bija vienkārši ja? ikdiena ar savu rūpi, ar saviem ikdienas dzīves pienākumiem. Ja? Un, un, un, un šis svētvakars, ja, kad vienkārši sanāk kopā, Un patiešām par godu Kristus piedzimšanai, jā, saka lūkšanu, saka šo maizes laušanu, jā, un vienkārši pavakariņo ļoti pieticīgi Bet tā kā vispār nebija arī tādu mm. svētku, tā kā mums tagad ir. Nebija. Un, un te saka, ka tradicionālā latviešu tādā stilā tur bijuši 12 ēdienu un nē, absolūti nē. nē, nē, nē. Katrā ziņā uz Latgali tas nav attiecināms. Patiešām, jo, jo šīs katoliskās tradīcijas, tas, tas bija stingrais gavēnis. Ja? Mm. Un tu nekā no tā nebija. Ne? Tiesa, otrajā dienā, 25. Jā, brauciens uz baznīcu. Arī patiesībā tādas viģīlijas dievkalpojumi, eh, tā ir salīdzinoši jauna tradīcija pie mums. Jo tomēr tie notika vairāk rītausmā, eh, agrāk sanāk. Un, un, un, un, un tad bija došanās uz baznīcu. Tad gan var būt tādas jau svinīgākas pusdienas. Eh, turīgākā sētā parasti nu, ziemā, pirms Ziemassvētkiem tika kaut sivēns, tad jau bija droši vien arī kādas desas luņķis, varbūt tas pats cūkašs ņukurīts un, un, un, un, un, un kaut kas tāds, tāds, tāds eh, un kaut kas vairāk no, no, no, no tādiem jā, eh, svētku ēdieniem. Bet arī tiesa šo dienu pavadīja vairāk ģimenes lokā. Nu, jā, ģimenes svētki, principā, jā, jā. Un, un tikai, tikai vēlāk, kādos otrajos Ziemassvētkos, tad jau mājās ir izsēdējušies, ir kārtīgi nosvinējuši. Tad jau bija prāts uz to, ka vajadzētu kaut kā iet palustēt un, un, un varbūt aiziet pie kaimiņiem, ja, apciemot radus un, un iejūgt bērīt, izbraukt kamanās. Un, un tikai tad bija tāda svinēšana, teiksim, jau, jau ārpus mājas. Un tad arī sākās tā saucamā čigānosiešana un tā tālāk. Ja. Uh, kas mm, man nevisai patīk, ja, kad, kad mūsu, mūsu tradīciju, saucamie kopējie folkloras un tā tālāk. Ja? Um, viņi pārspēlē tur uzsverot, ka tā bija maskošanās tradīcija, kur čigānos ir nu, saistīta kaut kādiem auglības kultiem un tā tālāk. Es domāju, ka nē, tas bija krietni vien, vienkāršāk un praktiskāk. Ja? Ehm, līdzīgi tā ir starp citu problēma, kas ir aktuāla mūsdienās, ja? Tad, kad arī Latgalē mēs dzīvojam viencētās un mēs paliekam par tādiem viencētu ļaudīm. Eh, arī vēsturiski ieskatos, tad, kad eh, Latvijā vienmēr dzīvojas ciemos. Nu, tad, kad bija agrā reforma 20. gados, izgāja uz viencētām, bet tad otrais pasaules karš atkal visus sadzina kolhozos. Ja? Un Latvijas pēc dabas viņš vienmēr bijis tāds nu, nu, kopienas cilvēks. Ja? Un, un tagad to ļoti, ļoti strauji un akūti izjūt, ka tu esi savā viencētā, viens pats Ja? Savā televizorā, savā datorā, savā telefonā. Un, diemžēl šī saite ar kaimiņiem, ja kaut kā attiecības, draudzība, ciemošanās, izpaliek. Cilvēki ir norobežojušies. Ja? Un, un tā ir realitāte. Es pats ar to saskaros, ja, ka patiesībā nu, tur redzi kaimiņu. Ja, Tur, tur aiz, aiz gravas, ja un, un logā gaismu un tā tālāk. Ja, bet, bet tu neredz iemeslu, kāpēc lai pie viņa aiziet ciemos. Ja? Nu, kā tā es atnākšu, ja? sveiks, ja? nu, ko tu te dari. Ja? Un, un, lūk, un, un, un Ziemassvētkos atkal ja, šī čigāna sēšana nu, tas bija tāds, ja? ka tu vari kā nelūgts viesis atnākt vienkārši ja? un, un kopīgi palustēt un, un, un, un, un tā tālāk. Ja? Un, un tā, bija, tā bija tāda forša tradīcija, ko arī ļoti daudzi darīja un joprojām dara. Vienīgais, ka pēc to es iesāku stāstīt, ja, ka tie, tiem, teiksim, kaut kādi tradīcija kopēji, viņi to sāka tagad. Mm, jau piekopt pirms Ziemassvētkiem. Tev parādās doma ja, par kaut kādu salgriežu svinēšanu, ja? pilsētas eh, dažādu egļu iedegšanu, un tu folkloras kopas jau sāk dziedāt un maskoties. Un, un, un es atceros arī, arī vienā mm, pazīstamā mazā ciematiņā, ja? arī skolā tur bērniem jāmāca Ziemassvētku dziesmiņas un, un, un čigānos iešanu, un tad viņi tur sapošas buteļos, un viņi sāk staigāt pa mājām jau kaut kādā 19. decembrī, ja, kad cilvēki vispār vēl nav sākuši gatavoties pat Ziemassvētku svinēšanai, un īsti visi ir apjukuši, ko tagad darīt darīt. Jā, un es gatavs tur pat nezinu, ar ko uzcienāt jā, un uzņemt. Jā, un, un, un tas vispār nu, nu, ir svarīgi šīs tradīcijas tomēr ievērot, man liekas. Jā. Un ir šis klusais laiks, ir, ir, ir ja, līdz svētkiem un, un, un pēc svētkiem. Ne? Bet tagad tas ir pilnīgi kontrastā ar to, kas Jā. notiek šobrīd. To arī minēja. Kad jau, jau pirms, jau advents, pat vēl nav advents sācies, jau, jau ieejam tādās. Jā, jā. un, un atzīšos godīgi, es pats esmu pat, pat to, nu, tā uz sevis eksperimentējis. Es esmu mēģinājis ļoti daudzus gadus distancēties no pirms šīs svētku trokšņa, no iepirkšanās drūdža, no radio klausīšanās, kurā nemitīgi kārtīgi skan Ziemassvētku dziesmas. Jā, lai, lai patiešām tas, tas 24. vakars, jā, ir, ir šis svētvakars, jā, kas sākas tā klusi, svētcinīgi, un tikai tad pārvēršas svētku priekā. Un man neizdodas. Un es pastāstīšu reāli, kāpēc. Uh, vienu gadu, nu, protams, priesteram tas dievkalpojums, svētki paiet dievkalpojumi, ja, vairākas draudzes, tu novadi, un tas ir uztraukums, tas ir stress, un, un, un tu, tu esi koncentrējies tikai tam. Un, un kaut kā pēc svētkiem, tas laikam bija otrais Ziemassvētki, 26. decembrī, uh, es beidzot paliku viens. Uh, tad domāju, nu, nu, ok, es radīšu šo svētku sajūtu, ja mājās iededz eglītes, sadedz sveces, ieslēgs rādio, lai fonā skan Ziemassvētku dziesmas, un ko domā? Nevienas. Nevienas, tas bija Latvijas Rādio 2, kur neskanēja neviena Ziemassvētku dziesma, ja? jo svētki ir beigušies. Tas nozīmē, ka mēnesi pirms ir atskandinājuši, atrunājuši, ja? un, un, un Ziemassvētkos, un viss. Un es meklēju radiostacijas, un es neatradu. Aha. Tā kā tā eh, nu, sabiedrība principā ir izmainījusi arī uh, mūsu uh, arī baznīcas tēlu. Otrs, eh, vienu gadu biju Gorā, nopircis arī uz Ziemassvētku koncertu biļeti, kurā uzstājās mūsu latviešu mākslinieki. Un tad, kad viņi uznāca uz skatuves, tad arī viens no māksliniekiem saka, jā, nu, ziniet, mums te bija Ziemassvētku programma sagatavota. Uh, nu, piedošanu, jā, svētki ir beigušies, bet mēs jums te vēl padziedāsim Ziemassvētku dziesmas. Es biju niknis, godīgi, jo es tieši braucu, lai izbaudītu šo Ziemassvētku atmosfēru. Ja? Un, un viņi saka, ka svētki ir beigušies. Ja? Oficiāli, no skatuves. <laughs> kad vēl tikai vajadzētu. Jā, kad tikai vajadzētu, jā, vēl sākties. Tikai, ja? Un galu galā pat kalendārā vēl arī otrais Ziemassvētki ir sarkana vai ne? Nerunājot, ka vēl ir trešie un ka ir Ziemassvētku oktāva ja? un, un, un līdz pat zvaigznes dienai. Ja? Nu, labi, ir, tagad ir notikušas šīs izmaiņas. Un man drusītiņi pie sevis ir tāds jautājums, kā, vai tas ir slikti, vai, vai mēs varam, nu tagad baznīca var tā pilnīgi uzstāt tikai uz to savu tradīciju un noignorēt šito, jo tāda sajūta, ka nu, te, tie cilvēki paliks tur, un, mē, un mēs tā kā iesim vieni paši uz priekšu. Vai tas ir kaut kas slikts, vai mēs varam tādā gadījumā arī nu, principā pārņemt to, kas jau, jau sabiedrībā ir uh, izplatījies. Es saprotu, ka tā pārņemšana ir notikusi. Jau, jau ir notikusi. Ir notikusi jā. jo es tā spītīgi turējos pie šī, šīs, šīs latgaliskās katoliskās tradīcijas, un beigās man pašam bija atklājums, ja, ka es lasu vat, otrā Vatikāna koncila dokumentus, ja, un tur advents tiek formulēts kā priecīgais gaidīšanas laiks. Un man ir skaidrs, ja, kāpēc visai Rietuma Eiropā ja, jau dedzina eglītes un, un, un, un dzer karstvīnu un skandinas Ziemassvētku dziesmas ja, kopš oktobra beigām. Ja, jo jo <laughs> jūs esat priecīgais gaidīšanas laiks. un tad es saprotu, ka varbūt patiešām varbūt es maldos, ka es tā spēcīgi turos pie šīm tradīcijām. Ja? Un, un, Jā. Bet tad ir arī tas mūžīgais jautājums. Nu, mēs tik ļoti gaidām un tik nospriegot uz to gaidīšanu esam. Tad, kad pienāk, tad tiešām. Jā kliks, un nekā jau nav. Un nekā vairs nav. Jā, <laughs> taisnība. Tā, tas arī. Es domāju, tā, tā ir šī blakne tam, jā, ka mēs, mēs tik ļoti gaidām un, un svinam un viss. Un pēkšņi iestājas svētku nogurums pašos svētkos. Jā, tu esi noguris no tā visa. Nu. Kā ir? Iespējams, ka tu adventu vajadzētu pārcelt pēc svētkiem. <laughs> es ierosinātu tā, jā. Nē, nu ir tas Ziemassvētku laiks, divas nedēļas, vismaz taču okay, tur ir jā. principā taču paredzēts, vai ne? Jā. Un tad Bet... varētu atkal adventi iedibināt. <laughs> Tādas tās tradīcijas mainās un plūst. Mainās ļoti. Jā. Un es esmu padavies. Es arī vairs tik strikti neievēroju šo. Mm, mm, nu, tā kā jā, tas ir nu, priecīgais gaidīšanas laiks. Jā, pamazām šie svētki ienāk tiešām tavā ikdienā, tavā dzīvē. Un, un, Bet, bet jā, nu tas jautājums, tas ir slikti? Mm, tas nav slikti. Nē, es, es tagad slēdzos, domāju, ka tas nav slikti. Ir labi. Jo, nu, jo man vismaz arī tāda sajūta ir eh, par to, protams, ir īpaši baznīcas kontekstā jau ik pa brītiņiem runājam. Tagad es domāju pat vēl mazāk tieši tādēļ, ka jau tik ļoti tas ir ienācis iekšā, ka mēs tādā nu, mēs nevaram pretoties arī tam sabiedrības spiedienam. Un, nu, jāsaka, manuprāt, arī godīgi, ja tik daudz visa kā slikta apkārt notiek Jā. un, un tik drūma un, un tas laik, Jā. un e, man, Jā. es laikam tādā vecuma posmā jau vienāds esmu, kad, uh, nu, šīs šī šausmas, tas decembris tik tumšs un tik, Piekrītu, tik tāds - nav skaidrs, vai tas lampiņas. Nu, jā, nu, lai drusku kokos un logos, jā, jā, taisnība, jā, pilnīgi piekrītu. Acīm redzot, jā, ka mums to vajag. Un otrs arī man patīk patiesībā arī, arī to, kā, kā sabiedrība Ziemassvētkiem gatavojas, gan, gan caur šiem arī labdarības pasākumiem, kas notiek, mm -hmm. ja, caur labdarības koncertiem. Uh, un, un, un, un tiešām tas gūst arī atsaucību starp cilvēkiem un cilvēki reāli. Nu, tas ir mēnesis, kad patiešām nu, finansiāli tu, tu ļoti daudz tērē, ja? Uh, Nā, cenšoties uh, apdāvināt visus tuvos, mīļos un, un, un radus un draugus. Un plus vēl atcerēties arī par tiem, kam ir vajadzīga patiešām nopietna palīdzība caur šiem visiem labdarības akcijām. Un, un cilvēki vienalga, viņi, viņi nesautīgi dāvā ja? un, un dalās. Uh, tas, tas, tas, tas ir skaisti. Man, man pašam patīk. Nu, tāda Ziemassvētku mani, e, e, jā. sajūta tajā visā. Jā, jo patiešām vēlāk kaut kā tas viss pazūd. <laughs> un, un <laughs> ātri, strauji, jā, pēc tam vienkārši jā, beidzās. Jā, jā. <laughs> Tagad arī, man liekas, tā um, e, dod pieci Rīgā, tur doma laukumā ir tā vāc līdzekļus um, cilvēkiem, kuriem vajag finanses, jā. lai nopietnas slimības ārstētu. Man šķiet, ka ar 19. arī beidzās, eh, ja nemaldos, beidz, mm -hmm. ne? Aktīvi, mhm. aktīvi vācām, vācām beidzās. Nav jau tā, ka pēc tam pārtrūka viss. Tur mhm. ziedot LV, taču turpina, viss mm -hmm. ir iespēja, vai ne? Bet, bet tas kaut kāds uzrāviens tajā visā ir tieši ar tiem svētku Jā. laiku. Un, Jā. Mm -hmm. Un tas tā cerība tomēr atstāja mani. Jā. Tas ir forši. Pats ļoti. Mēs. Kāpēc man patīk šis Ziemassvētku laiks? <laughs> Tieši tā. Vajag, lai patiktu. Bet eh, varbūt tās noslēgumā arī var prasīt tad, eh, kādu Ziemassvētku sveicienu, vēlējumu vai, vai nu, kaut ko, ko cilvēkiem tagad paņemt sev. Uzsākot, beidzot, arī svētkus, ne tikai gaidot viņus. <laughs> Tukša galva. Man arī e, e, mums bija rādio komandas tāda mm. pasvinēšana Jā. pirms vēl svētkiem, un tur gan dzimšanas dienas, gan tā. Un, un kāds man saka, nu, runu. Un man ir pilnīgi Jā. tukša galva. Jā, man nav arī. Es tavu sitienu uzreiz iepriekš nesagatavojoties, es tā nevaru nemasiet. Nu, Atcīm redzot, tas, tas, ko mēs runājam, lai, lai, lai Ziemassvētki patiešām būtu tādiem. Uh, nu, ļoti ģimeniskiem svētkiem. Jā, tādi um, savstarpējās tādas mīlestības, sapratnes pilni. Jo nereti uz Ziemassvētkiem sāsinās dažādas problēmas, arī savstarpējās attiecībās. Ja? Neiztiek arī ģimenēs bez strīdiem, bez, bez kaut kādiem skandāliem. Ja? Uh, mēs zinām arī pēc statistikas, ka ļoti daudz svētkos visvairāk, visāsinātāk izjūt šo, šo kaut kādu atstātību, vientulību. Ja? Nu, lai šī svētkos neviens, ne, nu kā ne dziesmā Ziemassvētku dziedāt, <laughs> neviens nejūtas lieks ja? vai viens. Ja, un, un, un, un pat ja tu tāds jūties pats, tad noteikti ir jāatrod kāda, ko dalīties mm. svētku priekā. Es arī patiešām neaizmirstu, ka mums ir ļoti daudz līdzcilvēku, kas, kas ir vientuļi, kas ir, vi, kas ir vieni. Tie ir gados arī vecāki cilvēki, kas, kas slimo. Um, un, un, un patiešām arī varbūt, ja, ja nav šīs iespējas kaut kā svinēt skaisti, nezinu, skaļi draugu ģimenes lokā, tad var vienkārši ar šo svētku prieku dalīties ar, ar, ar līdzcilvēkiem, ja, kas ir mums apkārt, varbūt par kuriem patiešām mēs ikdienā nu, kaut kā neaizdomājamies, vai mums vienkārši nav laiks priekš tam, ja, mhm. apciemot to pašu varbūt kādu kaimiņu attālākā viensētā. Ja vai blakus dzīvokli, kas ir viens. Ja. Tāpat ļoti daudzi cilvēki ir vientuļi arī, arī zinies, sociālās aprūpes mājās, ja, arī slimnīcās, starp citu. Ja. Un, un es domāju, ka jebkurš tāds apciemojums, tas radīs svētkus gan, gan, gan tiem, kurus, kuriem šo svētku vēsti tu nes, gan nevis drīzāk arī pašam tādā veidā. Ja. Un uh, man tas arī drusku sasaucas ar to, ko pašā sākumā teica par to vienotību, uh, uh, kopā būšanu, par kopā mm -hmm. būšanu. Tā tu laikam pateici. Par to kopā būšanu. Man liekas, tā, tā bija vismaz man personīgi klausoties, tā šķiet kā ārkārtīgi svarīga lieta. Un pat ja arī ir tik daudz, kad svētku iespējā sajūtamies vientuļi un, un tā tālāk, tad tomēr. Uh, tas ir laiks, kad arī parādās vai caur ziedošanas akcijām vai citās veidos tā kopā būšana, eh, ka tas ir būtisks kaut kas, lai tad būtu tā vairāk kopā būšana un, mm -hmm. un vienotība, kas ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā ienāk vairāk. Ne? Mm. Milzīgi paldies eh, par to, ka piekriti uz šo sarunu